для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. Галушак, як за туманам бачыў і балота, і пустое пясчанае поле і цёплы хвойнічак пры дарозе. У вушах сядзела не ўціхала пагардлівая хролава, склізні, Чу увесь час, так і трэба вам расчавяць вас. Спрачаўся ў думках, даводзіў не час, не момант, ведаў, што няма чаго і зубы падточваць, абламаюць адразу. І хролавая склізні усё не ўціхала. Ледзь распрох каня зайшоў у хату, не ўправіўся разуць мокрыя пасталы, паявіўся я ўхім прыкурыў ад вугалёчка пры печы, сеў на сваё звыклае месца ля стала і глянуў насмешліва. Ну што, дабіліся тата праўды. Дабіўся, глушак штосьці чвякнуў пад сталом. Трэба было праверыць так тато. Глушаковы рукі непаслухмяна задрыжалі. Не мог развязаць збору на другім па стале, раптам плюнуў і закрычаў я ў хіму: «Трэба не трэба, і на ражон няма чаго было лезці, жыць табе надоела. Не надоела, як бы павінаваціўся я ў хім. Толькі ж і так жыць нудно. Ну дык выткніся яшчэ раз, адказаў яму стары. Моў ГПУ возьмуць, весялей тады будзе жыць ўсё адно адказаў яўхім як так жыць у яўхівавым голасе былі такія нецярплівасць і бясстрашнасць што стары глянуў з трывогай дурань узяў глушака жаль яўхім перамаўчаў дакурыў папяросу пасліню абкурак і ляніва ўстаў кінуўшы абкурак у сметніцу ля печы ляніва падаў плячом дзверы у сенцы. Было темновато, и глушак запалил лямпу выняў з каробачкі векавечныя акуляры, зачапіў вяровачкай за вуха. Па ўсім было відаць, што бярэцца за справу сур'ёзную, важную, з такой сур'ёзнасцю толькі маліўся, ды да і апошні час чытаў газеты. Цяпер на стале былі газеты. Ён разлажыў іх па парадку: савецкую Беларусь, бедноту і праўду. Узяў першую, Схіліўшыся да святла вострымі тхарынамі вачыма пабег па лісце, пакуль не знайшоў весткі з-за мяжы. У гэты вечар пашанцавала, рукі нецярпліва задрыжалі, калі разабраў вялікія чорныя літары. Польшча рыхтуе вайну. Так было напісана чорным па-беламу, і ён другі раз прачытаў: рыхтуе вайну поўны надзей, ад якіх ажмлела ў грудях, стары глушак уліп у газету, варушачы сухімі губамі. Ён разбіраў слова за словам, толкам нічога не было, усё пісалі наогул, але гэта радавала, абнадзеявала. Сам Ленін, унь казаў, так і напісана яшчэ ў двадцатым годзе, што Польшча імкнецца на Беларусі і Украіну. А от жа дык проста вот так написано «Польща узброивается при допомозе чужоземного капиталу». Нібы спеціяльна для яго, каб ведаў, каб не сумняваўся і чакаў. У другіх газетах, Недарэмна значыць патраціўся стары глушак. Ён вычытаў, што на савецкую зямлю учыняюць наскокі белагвардзейскія кітайскія атрады. Гэта праўда не так цешыла, было чорт ведае дзе, як на тым свеце. Ды артыкул быў увесь злы, усё гразіўся тым кітайцам і белагвардзейцам даць адпор. Але і гэта падтрымлівала надзею. Вайна збіраецца. От яшчэ кітайскія драпежнікі рыхтуюцца да новага нападу. Кітайскія генералы групуюць значныя вайсковыя сілы каля нашай мяжы, хочуць справакаваць вайну. Аж пот узяў. Ужо не было нібы кволасці, калі чытаў, што хлеба нарыхтоўкі трэба выканаць поўнасцю ў тэрмін, што трэба бязлітасна ўдарыць па варожых кулацкіх элементах, якія будуць імкнуцца сарваць важнейшую дзяржаўную кампанію, ўсё ж сярэдзіне у глушака кіпела. Са злосцю ўпаўзала і трывога. Глушак зняў акуляры, паклаў у каробачку, стаў на каленені, перед образами. А потым у цемры на палацях апанавала чутае, бачанае за доўгі марны дзень, і зноў ён убачыў чаргу ў юрравіцкай бакоўцы, апейку, хрола, зноў запякла злось ледзь згадаў нам трэба много хлеба трасцы хваробы вам а не хлеба Ён сам не заўважыў як зашаптаў гэтыя словы так што старая побач заварушылася за хвілінай ненавітнасці да яе пайшлі думкі пра хрола праяў хіма дурні а самі гатовы падставіць галовы пад калёсы. Падстаўце, калі жыць надакучыла. Падстаўце, пабачыце. ГПВ сама рада будзе. Ціскане так калёсамі, што галовы дурныя хрупнуць як гарбузы. Падставіўшы галаву пад калёсы, не становіш іх. Сіла трэба. На сілу трэба. Сила падтрымка трэба вайна адна надзея вайна са злосцю стары глушак падумаў вось пішуць усё будзе будзе а не няма яе усё гатовяцца гатовяцца як не балела душа розум вялеў не час і лбом сцену не праб'еш ждаць адно астаецца а Маліцца Богу ды ждаць адно толькі ждаць моменту. Пасля таго, як дакасілі, разам ужо выходзілі і жаць. Станавіліся ў рад, зажыналі ўсе адразу ішлі так, згінаючыся кладучы за сабой снапы, пакуль на паласе не жаўцела адно пожня. Разам састаўлялі бабкі. Калі жыналі адну паласу гуртам гамонічы, ішлі ўсе разам на другую. Разам звозілі снапы яшчэ кожны на сваім возе сваім коніку, але ўжо не на свае гумны она прызначаныя калгасам. Жыта у хведарава гумно, авёс і пшаніцу грыбковая грэчку і просу да алёшы губатага. Гэта больш за ўсё ўражвала куранёўцаў. Усё ж стагі і бабкі, хоць і касілі і жалі разам, стаялі ў кожнага на сваім надзелі, былі яшчэ яны сваімі, нібы асобнымі. А вось тут ужо пачыналася зусім іншае. Лёгка было заўважыць, што падзея гэтых тых, хто рабіў на сваіх палосах, хвалюе, як і на лузе вельмі па-рознаму. Адны бралі ўсё вельмі спакойна, як далёкае, чужое, А што нам да таго, куды вязуць, хай хоць у балоце потопяць. Другія глядзелі не толькі цікаўна, як бы не пакоіліся, трэба ж на такое асмеліцца не пабаяліся. А трэція толькі галовамі круцілі судзілі нядобрамі ж сабой прарочылі, што ўсё гэта ні да чаго дурныя выдумкі. Як бы хвалячыся гаспадарлівасцю, мудрасцю сваёй, даводзілі яны адзін аднаму, што яны не такія дурныя, што трэба глядзецца свайго надзейнага. Адны пазіралі на вазы, што паўзлі ў чужыя гумны моўчкі з нейкім думаннем, другія, чапляліся, падсмейваліся месца ў сваіх мала ўжо ці лішняе, ці это таму, што грыбок лепей насцеражэ. Так весялей, мабуць, аддаць сваё, а потым ждаць, калі міканор падзеліць, выдзеліць жменю з твайго ж добра. Вось так яны думалі. А потым пайшло яшчэ, калі пажалі звезлі ў гумны ўсё, сталі зводзіць разам кароў, коней, звозіць вазы, плугі. У той дзень усе, хто быў у сяле, выбеглі на вуліцу каля кожнай хаты, каля кожнага штыкетніка, стаялі, глядзелі жанкі, мужчыны, дзеці, гуртам найбольш праўда дзеці рушылі ў след. Дядька Іван, гарлаў ларывон зайчыку, што тупаў побач з возам, які цягнуў сівы стары конь. А чаго это твой рысак так неахвотна цягнецца, як усё адно ў калгас не хоча. Не хапаецца, падчапіў хадошчын бацька, на ўвесь голас пакпіў, несазнательны нібыто. А дай яму па пузе паганаму, параіў ларывон довольны тым, што слухае столькі народу. Каб бег хутчэй, і другім прыклад паказваў. Зайчык стаў, пацягнуў залейцы, спыніў старога каня, весела паморгваючы, павёў позіркам на тых, што стаялі каля платоў і на тых, што ішлі ў след. «Няма мне, братачка, хапацца чаго», – сказаў ён. «Я, братачка, ўсё адно першы. Ета ты будзеш бегці, чтоб не апазніцца. Аж хвост задзярэш, як халімона ў бугай» і тыя, што каля платоў і тыя, што ішлі ў след, зарагаталі. Зарагаталі таму, што гэта казаў зайчык і таму, што згадалі дурнаватага бугая і таму, што бугаём дражнілі ж і ларывона. Ларывон пачырванеў злосна, але зірнуўшы на яўхіма, што стаяў поблізу, стрымаўся. Глядзі, чтоб ты не ляцеў задраўшы хвост са свайго калхоза адказаў яму ларывон. А я братачка бегаць не ўмею і хваста не задзірае не тая братко скаціна, адказаў яму зайчык. Зайчык падрогат пайшоў зноў, не слухаючы, што там спрабуе адказаць бугай. Чародка цікаўных смеючыся падалася ўслед. А куды я так умочак? Сустрэла яго цётка сарока, якая толькі што горача, размахваючы рукамі, спрачалася пра нешта з гуртком жанок. Голас у яе быў ліслівы, прытоена хітры. А як усё адно ў прымы ідзеш? У прымы. Хацеў кумак табе да і перадумаў, старай ўжо ты для мяне, адказаў ёй зайчык. Я і маладзейшую найсці магу. Ай, дак маладая не вельмі на табе ўпадае. Абяшчае не на ўцеху, а так для смеху, на пражэ скварак, а дасць у карак. Сарока перастала рагатаць. Ты куды это? У калгас? У гурт, братачко, падчапіў яе зайчык. Хадзем мо разам, кеб весялей было. Ідзі, комочак, пакуль адзін. Ідзі, ідзі. Весела, але неяк сур'ёзна сказала тётка сарока. А вось паспытай, які смак, і тады ўжо і нам дай знак. Яна азірнулася на жанок. Як соладка будзе ўсё каманда прыбудзе, А як горка на смак, паўзі назад як рак. Старая ты баязлівая, плюнуў зайчык і падаўся сваёй дарогай. Праз некаторы час заехаў на меканораў двор, дзе з меканорам стаяла некалькі калгаснікаў і цікаўных. Там здаў плуг, здаў барану, распрох каня, здаў збрую. Меканор усё запісаў у зялёны вучнёўскі шытак, напісаў усяму цану. «От цяпер калгаснікі па ўсёй форме», – сказаў Меканор, калі зайчык паставіў пад спісам нейкую крывулю. «А то толькі не сакрэт назва адна була». Цяпер калгаснікі на сто процентаў адгукнуўся Андрэй руды, растлумачыў зайчыку. Самае асноўнае для калгасніка абагульненне і мужчаства. Самае асноўнае братачка, засмяяўся зайчык, это асмеліцца абагульняць. Я это набраўся смеласці яшчэ на лузе. Хоць галавою цёмны, а ты от хоць грамаці ўсё знаеш, а ўглядзіш усё з боку, аб'ясняеш усё братку. Правільна ў цэліў дзядзька Іван пахваліў зайчык міканора. Другі вучыць, а другі ў бок туліцца, сказаў міканор, калені дрыжаць, мабуць. У этом нічога дзіўнага, разважна спакойна прамовіў Андрэй руды. На перадавой, як у бой ісці. Грамотныя заўсягды былі самыя нясмелыя. Усе адчайныя героі на перадавой, з простых людзей, неграмотныя, як правіло. І ў этом як разабрацца нічога дзіўнага, грамотны чалавек, ён знае так сказаць, што да чаго думае багата, а это следовательно, мяшае геройству. А неграмотны ён зразу рашае ці грудь у крастах, ці галава ў кустах это неправільная теория запярэчыў яму міканор у нас цяпер самыя героі граматныя на тое савецкая ўлада і стараецца чтоб граматныя былі ўсе да і тое няправільна што ў калгасе галава можа быць у кустах няправільна андрей руды хацеў нешта сказаць апраўдваючыся але на двор ехаў алёша губаты з возам ну пора і табе у калектыў сівы зайчык заўважыў блізка аднаго са сваіх малых і пазваў антось кого хадзі сюды пасадзіў бялявага з тонкай гусіі шыі шыю малога які шчасліва ўчапіўся ў чарнаватую грыву дзяржыся братко Адбег яшчэ адзін зайчыкаў сынок, малы ухапіўся і тузануў яго. І мяне татачка. Зайчык пасадзіў і гэтага. А вот держися за Антося. Под руки обдыми. Ось так. Держитесь один за одного, байструки батьковы. Апошний раз на одноособным едете. И он крану за сивага. гэты дзень тыя, што назіралі збоку, глядзелі па-рознаму. Адны чапляючы смешкамі, другія гамонячы, спрачаючыся між сабой, трэція моўчкі хаваючы сабе сваё думанне. Але былі тут такія, што глядзелі на ўсё абыякава, як на чужое. І такія, што хваляваліся, нібы гэта ім неяк абыходзіла. Нібы з гэтаму іх нешта магло змяніцца. Але хоць гэта было падобна да таго, як глядзелі раней, можна было заўважыць і тое, што неспакойных і неспакою. Цяпер было багата больш. Летня кожнага ў куранях хвалявала незвычайная падзея, цікаўнасцю, надзеяй, трывогаю і злосцю. Небагата было такіх, што, паглядзеўшы, як калгасаўцы звозяць і звозяць дабро ў гурты, адразу вярталіся на свае двары да звычайных клопатаў. Летня ўсе хваляваліся тым незвычайным, што дзеялася на вачах. Яшчэ большыя, як на меканоравым, таўкліся натоўпы на хведаравым і хоневым дварах. Асабліва гоману тлуму было на хведаравым двары, дзе стаўлялі ў хлеў кару, дзе неспакойна стракацелі амаль адны жаночыя хусткі ды спадніцы. Тут былі цікаўнасці, здзіўленні, смех і слёзы. Не толькі тыя, што прывялі кароў, але і проста цікаўныя ціснуліся ў варотах, лезлі ў хлеў, глядзелі быццам немаведама якое дзіва. Каровы, што стаялі ў загарадках, касавурыліся неспакойна на суседак, на людзей, што невядома чаму лезлі да іх. Вадзілі дзікавата галовамі, настаўлялі рогі, слалі на людское рознагалоссе тужлівае рыканне. Жанкі калгасніцы, Шамочучы свежай сухой саломы пад нагамі, рупіліся каля кароў, круціліся каля кульгавага хведара, што як гаспадар дыбаў на мыліцах і пакрыкваў на жанок, дабіваючыся парадку, каля хведаравай вольгі, прызначанай да яркаю. Пастаў далей ад'етае ад зайчыкавай хведарко, прасіла ціхая нібы сарамлівая люшава сястра. Кручаная это зайчыкава, Праткне рогам, пабачыш, перастаў хведарко. Не праткне, мірна, але непахісна заяўляў хведар. Чаго ёй пратыкаць? У адным калгасе лічы, пайшла б ты арына лепей было б ей бо падалей куды. Чтоб карміла добра і што пласкава з ёю, Раіла зайчыха за падол, якой трымалася смаркатае малое. Як накорміш ды да як ласкава падступіш дык дасць нешта малачка, не глядзі, што такая, трэба ласкава, як доеш, ласкавей трошки. Добра буду ласкавей. Глялася Вольга, прытоена радасная, паважная ад нязвыклай яшчэ пасадай да яркі. Была яна сёння асабліва акуратная, у зграбным пашытым хведарам каптанчыку, у ботах у прыгожа завязаны хусты, з якой выглядваў бялявы акуратны тварык з гладка зачасанымі валасамі. А чаго это цётка слёзы ў цябе? пыталася нібыта ігнаціха да меціху, што журботна гнулася і ўздыхала. Як усё адно сына ў салдаты адпраўляеш? Шкода, А не шкода ці аўдоцячка, канешне шкода. Это ж як падумаю, як нажывалі гэтую кароўку, як выбіралі, як цешыліся, наглядзецца год не могла. Ноччу бывала прачнуся, такая радасць возьме. Устану ей, бо пайду, пагляджу, стаю, не нацешуся. А потым, ось ужо вярнуся, і так добра ў мяне на душы. Так і засну. Такая добрая папалася кароўка, у свеце другой такой, здаецца, няма. Міканор жа ваш усё цётка распарадзіўся? Мог, калі на тое уважыць матку, не аддаваць карову? Не можа, казаў. Не можа, як казаў старшына, то першы павінен казаў прыклад паказваць, шчэй загадаў, чтоб слёз не пускала, асабліва на людзях. Не ганьбіла кеп ты мяне матку. Вось так сказаў, А я от не магу. У свеце другой такой здавалася не было кароўкі. Як успомню, як нажывалі, як ноччу уставала, чтоб паглядзець яе, так не магу, Хоць што, але не магу. Горно. У вароты ўсё ціснуліся і ўсё круціліся у хляве. На змену тым, што адыходзілі, уціскваліся другія, цікаўна ўглядваліся, гаманілі і смяяліся. Увесь час лезлі, шнырылі між дарослых дзеці, штурхаліся дурэлі нібы на вяселлі. Было некалькі мужчын сярод такіх, увага жанок адзначала асабліва старога глушака, нібыта гната і пракопалі суна. Стары корч глядзеў вельмі уважліва і з павагай. Калі хтосьці паддобрваючыся да старога сказаў, што каровы і ты не хочуць разам жыць. Вунь як глядзіць адна на адну, стары спакойна папраўляў. Прывыкнуць скаціну да ўсяго прывучыць можна. На тое яна і скаціна. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Ліка пташук.